أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۗ kadhalika zuyina lilkafirina ma kanu ya'malun, je, aliyekuwa maiti kisha tukamhuisha na tukamjalia nuru inakwenda naye mbele za watu mfano wake ni kama aliyoko gizani akawa hata hawezi kutoka humo kama hivyo makafiri wamepambiwa waliokuwa wakiyafanya wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون kadhalika katika kila mji tumewajalia wakubwa wa wakosefu wao wafanye vitimbi ndani yake na wala hawafanyii vitimbi isipokuwa nafsi zao nao hawatambui wa idha jaat hum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'mina أوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون na inapowajia ishara wao husema hatutoamini mpaka tupewe mfano wa waliopewa mitume wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi kuliko wote kujua wapi anaweka ujumbe wake itawafikia hao waliokosa udhalili na adhabu kali kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitimbi walivyokuwa wakivifanya فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء Kadhalika yajalu Allahu rijsa ala alladhina la yu'minun, basi yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumhidi humfungulia kifua chake kwa Uislamu na anayetaka potee ukifanya kifua chake kinadhiki kimebana kama kwamba anapanda mbinguni namna hivi Mwenyezi Mungu anajalia uchafu juu ya wasioamini. Wa hadha siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun, na hii ndiyo njia ya Mola wako mlezi iliyonyoka. Tumezipambanua aya kwa watu wanaokumbuka lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, au watapata nyumba ya salama kwa Mola mlezi wao, naye ndiye rafiki mlinzi wao kwa sababu ya waliokuwa kiatenda. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس رب ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم na ile siku atapowakusanya wote awaambie enyi makundi ya majini Hakika nyinyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu na marafiki zao katika wanadamu waseme Mola mlezi wetu linufaishana sisi na wao na tumefikia ukomo wetu uliotuwekea basi Mwenyezi Mungu atasema moto ndiyo makazi yenu mtadumu humo ila apendavyo Mwenyezi Mungu hakika Mola wako mlezi ni mwenye hikma na mwenye kujua. kadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, ndiyo kama hivi tunawaelekeza madhalim wapendane wao kwa wao kwa sababu ya waliokuwa wakiachuma. Allahu akbar, Allahu أكبر لا إله إلا الله Na nyinyi kwa imani yenu si mfano wa washirikina hata kidogo. Basi haiwezi kuwa hali ya aliye kama maiti katika kupotea kwake. Na Mwenyezi Mungu akampa nuru ya kuhidika, ambayo ni kama uhai, na akampa nuru ya imani na hoja zilizo wazi. na kwa mwangaza wa nuru hiyo, akaongoka na akawa anatembea nayo. Haiwezi kuwa hali hiyo mfano wa hali ya ambaye kwamba anaishi katika giza lililogubika. Na kama Mwenyezi Mungu alivyoipamba imani katika nyoyo za watu wa imani, vile vile shetani ameipamba shirki katika nafsi za madhalimu wapinzani. Ewe nabii, usistaajabu ukawaona wakuu wa wakosefu katika maka wanapanga njama za shari za kila namna, kwani huo ndiyo mtindo wao katika kila mji mkubwa. Wakuu wa wakosefu wake huwa kazi yao kuzua vitimbi vya shari, na malipo ya uovu wake utakuja waangukia wenyewe, lakini wao hawatambui wala hawahisi. Hakika hawa wakuu wa wakosefu huwahusudu watu waliopewa na Mwenyezi Mungu elimu na unabii na uongofu basi kiwajia hoja ya kukata hawaikubali, lakini husema hatuikubali haki mpaka tuteremshiwe wahi kama wanavyoteremshiwa mitume. Na hali ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ujuzi ambaye haulingani na ujuzi wa mtu yoyote kujua nani anestahiki kupata utume wake. Ni yeye ndiye anayeteua nani katika viumbe vyake ampe utume wake. Hawa wenye inda ikiwa wanataka ukubwa kwa inadi ya namna hii, basi watakujapata unyonge na udhalili hapa duniani kwa sababu hiyo, na kesho akhera watakujapata adhabu kali kwa sababu ya huko kupanga kwa uovu. Ikiwa hao wamepotea na nyinyi mkaongoka, basi ni kwa kutaka Mwenyezi Mungu mtukufu na kwa hukumu yake. Aliyemwandikia hidaya humkunjulia kifua chake kwa nuru ya Uislamu na aliyemwandikia kupotea kifua chake huwa na dhiki ya kweli kweli kama kinavyopambana kifua kwenye kupanda pahala pa juu kama vile mbinguni pumzi humpa asiweze kitu na kwa hivi Mwenyezi Mungu huwaandikia ufisadi na kukatika tamaa hawa ambao hawakujaliwa kuwa na imani katika shani yao masomo ya elimu ya sayansi yamethibitisha kuwa mwanadamu kila kipanda juu kunadhoofika kuvuta pumzi kwake kwa pua. Mpaka akifika mnyanyuko wa futi elfu huwa hawezi kuvuta kwa pua na uvuta pumzi kwa mdomo. Na hivyo huvuta kwa shida na akifanya juhudi yoyote ya nguvu huzidi taabu ya kuvuta pumzi na hata kusema humletea shida katika pumzi. Na hii tuliyoibainisha ndiyo njia ya haki iliyonyooka nasi tumeipambanua na tumeiweka wazi kwa watu wote na wala hawanufaiki kwayo ila wale ambao shani yao ni kukumbuka na kutaka hidaya. Na hawa wanaokumbuka na wanaoamini watapata nyumba ya amani nayo ndiyo pepo nao watakuwa chini ya ulinzi na urafiki wa Mwenyezi Mungu na mapenzi yake na nusura yake kwa sababu ya mambo ya kheri waliyoyatenda duniani. Na ilivyokuwa wale walioifuata njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka watapata amani na ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Basi wale walioifuata njia sheitani watapata malipo ya maasi waliyoyafanya hapo watapokusanywa wote siku ya kiyama. Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka kwa utukufu wake atawaambia hao majini na watu waliotenda dhambi, enyi mliokusanyika katika majini hadi mmekithiri kuwapoteza watu, hata wamekufuateni wengi, tena watasema wale watu waliowafuata, ewe muumba wetu na mwenye kutusimamia, hakika sisi kwa sisi tulipeana manufaa, na tukapeana starehe kwa matamanio, na sasa ajali yetu uliotuwekea imekushafika. Hapo mwenyezi mungu aliyetukuka kwa utukufu wake atasema, makazi yenu ya kukaa ni motoni mtadumu humo milele isipokuwa Mwenyezi Mungu atakapopenda kuwavua katika wale wasiokanya ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Na hakika vitendo vya Mwenyezi Mungu daima vinakuwa kwa mujibu wa hikma na ujuzi. Kama tulivyowawacha waasi wa kibinadamu na wakijini wakistareheshana wao kwa wao, basi amewajalia madhalimu wawe ni marafiki wao kwa wao kwa sababu ya madhambi makubwa wanayoyachuma.